wa amma man wutiya amma on noon mo jonnitira kitabahu deftere kuuɗe muɗum ɗen waraa dahrihi ka ɓawo kiiki makko tawa kanko juuɗe makko ɗen ko junngo makko nano ngon ɓoyla wattira ka ɓawo makko o jonitira toon e, résultat makko on